välkommen till eh, Jenny och vänner Summer Edition. Jag vet inte om vi ska kalla det för det. Jenny och vänner live kanske man kan eh, döpa det till. Jag sitter här på en scen på Trädgården. Eh, mitt emot mig sitter eh, Henrik Burman. Hej! Hej, det gör jag. Vi är i varsin lite lätt fuktig soffa. Jag sitter i någon slags skogshuggarstil här med armen lutad mot låret för att nå fram till micken. Vi, vi, vi, är inte helt ergonomiska här just nu. Det är så här mormors soffor som är jättefina, som också är lite fuktiga av regnet innan idag. Ja, Men man sjunker känns, ner en halv meter ungefär. känns ganska gött ändå tycker jag. <laughs> Mycket fint. Uh, Henrik Burman, en av uh, hjärnorna bakom det bästa som görs inom musikjournalistik på SVT. Ja, fint. Ja, uh, tycker jag i alla fall. PSL. PSL, ja. Eh, en sajt som har vuxit under åren och blivit någonting helt fantastiskt. Ja. Vad, är din roll där egentligen? Eh, det har varit lite olika eh, under åren. Vi startade PSL för sex år sedan, precis typ den här veckan tror jag. Jaha. Och då var vi bara, tack, då var vi bara några få stycken. Per Sinding på 40 procent och jag på 100 procent som redaktör och Claes mm. Sivertsson. Och sen så har vi växt sakta men säkert och det har kommit in mer och mer folk efterhand. Massa grymma bloggare och, nu, och ja. jättebra musikjournalistik. Ni täcker liksom in allting. Man försöker vara först och så har PSL varit fram och, och tipsat om den nya låten. Det är alltid så det är. <laughs> Idag ska du få tipsa om några av dina favoriter eh, från sista tiden. Eh, ja. Eller senaste tiden. Eh, men jag tänker att vi börjar med en av mina favoriter från veckan som gått. turtle on that booty turtle. I, I go turtle. I, I go turtle. I, I go turtle on that booty turtle. I, I go turtle on that booty turtle. I, I go turtle on that booty turtle. I, I go turtle. I, I go turtle. I, I go turtle on that booty. Fever has served up some tasty tree all. She getting word like a beater. She getting word like a beater. She getting word like a beater. Like a beater. Like a beater. She getting word. Det här var Trippy Turtle och Booty Beaver. Vad tycker du om de uh, artistnamnen, Henrik? toppen. Bara kör i vinden. <laughs> är du säker? <laughs> kör i vinden. Jag är med på det. Den här låten heter Wood. Uh, jag har liksom gått i veckan nu och lyssnat på den här och tänkt att det kan dölja sig någon annan snubbe bakom de här aliasen. Eh, jag tycker man känner igen de här lite knakiga sängljuden och de. Känner du igen dem också? Ja, vem, vem, skulle, vem eh, skulle det vara? Eh, den här norska unga producenten som verkligen är på G, Cashmere Cat. Ja, precis. Jag tycker att det ligger lite i linje med de här namnen också. Trippy Turtle, Booty Beaver och Cashmere Cat. <laughs> Det är ett litet ser, gulligt seriefigursgäng. Fint tema. Verkligen. Ja. Vad, vad tycker du om den här låten? Eh, jag tyckte det var superbra. Jag har inte hört innan. Vågar du säga någonting annat? Du är så himla trevlig Henrik. <laughs> Jag tänker att du, bara, du kommer bara hålla ja, med se, mig Vi får se vad som händer, men det här var verkligen bra. Jag gillade det. Ja, bra. Eh, vi eh, brukar ju varva gästernas låtar med mina och eh, producent Peters val från veckan. Nu är det dags för en Henrik-låt. Mm. Charlie mm. XCX Precis. och låten What I Like, fast i en liten annan version. Ja. Vad är det vi ska höra? Det är en remix av Blood Diamonds. Um, ja, vi Ska vi lyssna på det sen? Ja, vi gör det. Vi gör det. with the super I Thought that you were cute from the start, yeah, I'm pretty sure. You were like the medicine, the medicine I wanted more. All along, I wanted someone to vibe with. Found the guy I want the rest of my life with. We on some husband and wife shit. I don't really care, cause I know that I like it. undressing in my house again. Your t-shirt's on the floor, yeah, we're undressing in my house again. You know just what I like. Oh, well, now I got a plan. I hope you're gonna be my man. I see is cushy in the house right by the ocean sand. And when I wanna cry, I hope you're gonna hold my hand. And when the shit goes down, I hope you're gonna make a stand. This shit is super wild, this shit is super cool. This shit is kinda gangster, I think I'm into you. This shit is super wild, this shit is super cool. This shit is kinda gangster, I think I'm into you. Bra val, Henrik. Ja, fina. Charlie XCX är den här unga brittiska sångerskan ja. som har varit med och skrivit eh, låtar till Icon of Pop. Eh, I Love It var väl hon med på ett hörn, här ja, för mig. Exakt. Eh, men här var det någon som har remixat, Blood ja. Diamond. Ja. Bra sound. Ja, jättefint och jag vet inte om jag skulle använda så här lekfullt i positiva ordalag annars som en låt, men fan det här det känns det är modernt och eh, ja, det, det, är något väldigt här, fint och bra i det. Uh, hon har ju lite speciellt sätt att sjunga, eller den här sångrappen, den är ju lite retfull. Ja. Det börjar klia lite på den ja. när, man, <laughs> när man hör det, men i den här inramningen så blir den ändå ja. ganska nice. jag gillar också, hon har ju jobbat med en producent som heter Ariel Right Shed, tror jag man talar om honom. Ja, men det är en sån där hipster-producent eh, ja, som dyker upp lite överallt. Han börjar komma upp nu, han är en vanlig här indie tjomme från LA har spelat i ett band som heter Foreign Born mm. tidigare och ännu tidigare ett band som heter The Hippos. Okay. Som var ett skaband som blev lite så halvstort i slutet på 90-talet. Men har så sig uppåt och eh, nu hänger han väl med Diplo en del tror jag. Jaha. gjort, han eh, gjorde Climax bland annat tillsammans med honom. Just Ushers. det, det är där man känner igen hans namn. Och eh, Ja, men det känns som eh, någon man ska hålla ögonen på. Han kanske borde ha skaffat ett, ett, ett bättre artistnamn som är lite lättare att uttala, <laughs> eller? Vi tar det igen Ariel Rashad. Här eh, fortsätter vi med en eh, rappare som jag inte har hört innan, en eh, ung snubbe från eh, Chicago som heter Lucky X. Yeah, I'm like, where I go wrong I chose the wrong crowd to hang around. This fire keep me messed up. I feel like the new Kane around. Undertake my joke, my joke is stronger. You think Bane around? Don't take me for no jokes or get the stepping. Martin Payne's and house. My friend be stretching white girl. You would think that that bitch gained some pounds. They moving white girls like orphans. It's gorgeous. Come and raise a child. <laughs> I say it's gorgeous. Come and raise a child. The edge of cliffs with sun and grip. That young Simba, come raise a child. No. Cause they know what a misled child like me. My niggas all wild, don't test, they cheat. How you think got the game locked down? We key. Even if it been trees, we eat like Eve. Uh, so why not agree? I wanna play with that cash like it's Clay Ali. Wanna make all my shit Bravo Johnny. I'm just swerving out of traffic till the day I can't move. They tried to run the land with dumb bitches like that McCain fool. I give them good shots here and there. The way Luell Dang do, then wait till dark to bite my bloods, you would think my veins grew. huh? yo, cause it's just simple road as that. They keep a tab on me like stats. I want that green like fuck I check. <laughs> yo. I'm on this shit for good like tats. I seen it all at 16. Feel like Jewels with Dipset. Heard it all with no sounds. You think I had they lips red? I'm tracking down who talking stains. You think they had on lipstick? Cause I could never get stained. I'm like your special outfit. And what you talking? I'm a target. What's my bargain? They gon' get me. They got time up on my head. They think I'm wearing buck fifties. How niggas cry. Lying on the phone, these niggas bucking lucky 50. Nerd down the hall of bullies, bet I still wouldn't be tripping, huh? I put nothing over my squad. Cause I put nothing over my squad. I put nothing over my squad. It's on G boys on my guy. And don't know nothing about being inside. Cause everything outside, huh? Huh? I be like everything outside, huh? Huh? It be like everything outside. Cause I put nothing over my squad. Vad tänker du när du hör det här, Henrik? Uh, det känns ju i i tiden och ja, nej, men jag tyckte det var okej. Okay. På vilket sätt känns det i tiden? Nej, men det, är väldigt mycket rap. Låt och hiphop låter väl så här just nu. Det är liksom, jag är ingen expert på det här området men Nej, okay. eh, när man liksom tänker på ja, ASAP och det som händer runt honom och runt det gänget. Så Ja men visst är det lite ASAP Rocky över här. Ja. Uh, som sagt det här är en, en ung kille från Chicago. Vi har ju spelat mycket i Chicago eh, rappers här i Jenny och vänner under våren. Eh, men det, det låter ju inte riktigt likadant som dem. Det brukade vara lite så här, antingen skränigare Chief Keef-låtar eller så här, ganska gulliga grejer med grymma unga tjejer som kommer från Chicago. Eh, men den här snubben, Lucky X, han, han verkar vara mer influerad av um, Odd Future-gänget. I videon till den här låten som heter Everything Outside så han, det känns som att han han vill vara ganska tuff, han vill vara cool. Men han är unga, är han också så här sju år som alla andra? Säkert ja. Eh, sju och ett halvt. <laughs> ja, absolut. Jag har inte stenkoll på honom men det känns som att man kanske kommer få höra mer av honom. Eh, det är Chicagos version av så här, ung och tuff på något sätt. Uh, vi fortsätter med lite rap. Ja. Du säger att inte du har koll på, på ja, rap. Men... men jag, det finns mycket annat jag kan prata mycket mer om än det. Okej, okay, okej. Okay. Men du har ändå tagit med dig en grej då som eh, inget, det är verkligen ingen så här officiellt släpp utan det är ett super eh, hemligt internet eh, demo rehearsal. <laughs> ja. ja. men det, det, är en, det är en eh, replokalsdemo eh, med Angel Hayes och Iggy Azalea. Två favoriter. Ja, eh, det är så grymt här. De gör en slags version på Otis. It to bed. threat. Wanna you ain't met a bitch like me yet. Me and Angel laughing at these dusty rappers like, fuckin' what you got for in the van, not match your nail budget. Uh, damn, Iggy and Hayes, where the hell you been? Chillin' out in Italy, India on the elephant. sittin' on these bitches who struggling to be relevant. Sick flow bitches, we never taking our medicine. Brand new coupe, rotting out with a veteran. In a bad bitch who's sweating she ain't a lesbian. I'm close to my prime, didn't can't smash. Make him realize that you can't spell Ozzy without ass. They ain't bout the cash and now pass. You love him, I could have him at the bed of an eyelash. I ask, have you in your short legged life ever walked in Isabel heels of this height? Yeah, mama, I guess not. You could never be me, little lady, so just stop. I made a million dollars in a year, it was nothing. You made half that, and you did it while you fucking Versace everything like I'm Donatella's cousin. And now I don't pay for nothing, they just ship it by the dozen. All my questions. I'm all about the business. All about a hundred like the legs of a centipede. Something ain't a habit. Something's a consistency. If they know I can kill them, then why the fuck they keep me? Uh, head killer. Big hip agent, provocateur filler. man, I'm getting iller. New watch on my wrist is such a chiller. Sex on fast, I'm made in minute. You bitches is walking backwards. MJ Thriller. And I'm no beginner, got a date with the angel and you bitches dinner. Can't you see the future, little nigga? We the fucking best. Got a fire flow and a dragon in my fucking chest. Iggy fucking eat them, eat them till there's nothing left. And I'm a fucking menace, so I beat you to your fucking death. Damn, it's about to be a fucking year to witness. And all you ADD hoes better pay attention. Said all you ADD hoes better pay attention. About to get ass whipping. man gillar det där skriket där på slutet. succé. <laughs> Iggy Azalea och Angel Hayes i någon slags, ehm, ja det känns som att de har så latchat runt i någon studio eller om det är någon live-version eller ja, vad tror blir, du? Jag tror att det är ett rep inför deras gemensamma, om jag nu rätt där, eh, Englands turné där de har gjort den här mm. tillsammans. Det var ju eh, Kanye West Beat och eh, JC som eh, gjorde den här senast eh, för något år sedan. Eh, de, de gör det riktigt bra tycker jag. Ah, man man förlåter fint. det här diskantiga och eh, lite raspiga. Ja, ah, när det är symboler och splashar som <laughs> skär igenom. Ja, men det är så jävla härligt också i känslan av att man bara vill vara på plats och här, eh, uppleva det här. Man, man hamnar där på något sätt. Hur då? I, ja, men det, det spelar ingen roll att det är skrotigt och att det bara är en så här Ja, det är bra, att, det är bra det nerv. Är, ja, det är bra nerv så att man får, eh, ja men jag gillar känslan. Det är också så jävla skönt när eh, man hör två grymma, aktuella eh, kvinnor som rappar som faktiskt är sams också och bara gör någonting tillsammans. Så man blir ju glad i hela kroppen. Ja, absolut. Vi träffade Angel Hayes i Austin för några månader sedan. Med PSL? Med PSL. Hur var det? Ja, hon var... Det var ju så här klassisk intervju, du vet man åker till ett hotell och så ska vi träffas och så kommer vi dit och vi träffar dem i lobbyn och det var så här sjukt trevligt och vi satt och pratade och sen så var managern så här, jaha, då har vi typ en kvart kvar. Oj då. då hade vi bara så här försökt komma in i någon slags stämning så vi fick så här rigga upp kameran och så gjorde vi nio minuter intervju kanske, som kommer på PSL inför sommaren här. Spännande. Men hon berättade bland annat att hon då ska jobba med Lykkeli och Björn Yttling. Mhm. Hur, vad, vad tror du om det? Eh, jag vet inte. Det, det, känns, ja, det känns spännande. Hon skulle komma till Stockholm i alla fall och eh, jobba med dem, så kanske i samband med eh, Way Out West. Ingen aning. Ja, vi får se vad som händer. Henrik sitter här och gnuggar händerna. Jag vet inte om det är för att du är så nöjd med musiken eller för att vi håller på att bli lite kyliga eh, här under bron. Eh, vi sitter på trädgården och spelar in kvällens eh, avsnitt. Ehm, jag tänker att vi tar ner det lite. Det här var ganska skränigt och symboliskt och mycket rap. Men vi ska köra på lite mjukare och goare låtar. Det <laughs> blir lugna favoriter här nu i Jenny och vänner. Trivsamt. Thank you. så bra. Genialt. Helt fantastiskt. Jag utlovade ju lugna favoriter här nyss, men det här var inte så lugnt. <laughs> De kommer snart. Men det är Bibio vi har. Exakt. Eh, låten You. Den här är ju inte sprillans, sprillans ny. Den kom för någon månad sedan. Jag vet att vi hade med den i någon så här best of-lista eh, mm. som vi satte ihop för ett tag sedan. Mm. Eh, men vi har aldrig kört den i podden, så det är så himla grymt att du tog med den idag. Ja. Vad bra att vi fick eh. sittdansa här till den. Ja, men, <laughs> den här finns ju med på Silver Wilkinson, som mm. albumet heter, eh, som du har lyssnat på lite ja. i veckan. Hur, hur, är det? Det är till en början, eh, han heter Steven Wilkinson då, Aha. mannen bakom BBO, och det känns ju ganska spretigt som vanligt från början men det finns en väldigt så här, tydlig Eh, röd tråd och det är så luftigt, fluffigt och mm. ja, men, eh, ja, polerat på ett väldigt bra sätt. Polerat på ett bra sätt. Ja. Det här ju, låter ju ganska, det här skulle kunna vara någon sån här hiphop-beat liksom. Ja. Uh, jag tänkte vi skulle peta in en låt till som jag lyssnade på i veckan uh, från den här plattan som heter You Won't Remember. Och här har vi ju någonting helt annat, verkligen det här avskalade Ja. Eh, Nick Drake, ja. Ja, och framförallt så här These Days, Nico. Ja, just det. Introt. Remember med Vivio, eh, en låt som passar ganska bra här idag eh, på trädgården. Det är ganska lugnt än så länge och lite... Lite murrigt kan man lite säga. Lite murrigt och lite, lite regnigt, men mysigt. Ja, fint. Vi har det bra. Ja. Ehm, ja, vad, vad, vad känner du för den här låten? Ja, men eh, det här är nog exakt vad jag gillar när det kommer till pop. Är det så? Ja, jag tycker att det är toppen. Jag vet inte om det är han själv som spelar gitarr, vet du? Ingen aning, Nej. men han, han rör ju sig ganska smärtfritt mellan det här beatsiga, eh, elektroniska och något som är mycket mer avskalat och klassiskt akustiskt liksom. Ja. Eh, och gör det ganska bra. Det här brukar inte vara min eh, kopp av te, <laughs> men jag har verkligen fastnat för den här låten. Ja. Superfin. Men, men vad känner du? du? Du säger att det här är någonting som verkligen är du. Var, ah, jag, var kommer jag, du ifrån? Men jag kommer från en, så här, uppvuxen med, med country från min pappa och upptäckte typ Tom Petty när jag var 13 år och så blev mycket västkustrock och Välproducerad ja, eh, musik. Vad ska man säga Jackson Brown skrev These Days och det här är ju... Ja men det, det. det, finns ju mycket som liksom kryssar. Och så går det här över till det som jag lyssnade på när jag var yngre, kanske runt 20 med Afix Twin och, och det som gick över till Fortet. Och, ja men. Mm, okej, okej. Okay. Ja. Okay. Ja, då vet det vi lite mer. En, det finns någon slags uh, väldigt tydlig linje för mig i det här vad är du sugen på um, just nu då? 2013, vad, är, vad längtar du efter när det kommer till musik? Ah, det är så svårt för ja, men det är nog precis som du, att jag konsumerar så extremt mycket musik i mitt jobb. Mm. Eh, och just nu, och ibland så hamnar man liksom, jag har varit inne i en ganska så hård produktion nu och då vill jag bara ha något som är så här lättsmält, fint, mjukt, eh, typ. mjukt och fluffigt och <laughs> Nej men eh, Miguel och Mariah Carey. Ja, såklart. Årets låt för mig, måste jag säga. Ja, men verkligen. Årets låt för många, tror jag. Den kommer hamna högt på alla eh, årets bästa listor. Ja. Har du börjat fila på din än? Jag brukar vara väldigt sen. <laughs> november, Veck, sent in, i november. Veckan innan I panik, jul. I panik. Vi eh, fortsätter på det här lite softa, mjukt för örat eh, spåret. Vi spelade ju Anna Melinas eh, låt varje morgon här för några veckor sedan i podden. Nu har det kommit en ny och den är minst lika fin. Mm. Alltså tänk att svensk popmusik låter så här nu för tiden. Ja. Fan vad gött det är. <laughs> Ändå. Anna Melina, Tills det blir lätt. Vad, vad tycker du om det här? Um, ja men det passar mig bra uh. också måste jag säga. Det har varit en uh, bra stund hittills i det här programmet. Ja verkligen, vi har det riktigt gött. Men uh, vad, när du lyssnar på det här, vad, vad tänker du på i svensk popmusik eh, då? Vad finns det för influenser? Men först JJ naturligtvis. Ja men visst är det. Visst har de ändå gjort ett avtryck eh, hos eh, unga svenska eh, artister? Ja, verkligen. Det är det här lite drömska, eh, folk som man hör att de som gör musiken gillar eh, modern R&B men ändå är rotade i någon slags pop, eh, svensk pop ja. från västkusten typ. Ja, det, var, det är toppen. Jag älskar att, det, att den här utvecklingen händer. På tal om eh, JJ. Ja. Du, du sprang på eh, Joakim från, från den här duon eh, bara ganska nyss, eller hur? Ja, eh, jag såg honom faktiskt bara på håll för någon vecka sedan när vi satt och åt middag på en uteservering. Berätta vad han gjorde, vad han hade med sig. Nej, men han kom förbi med någon slags liksom elddon, höll jag på att säga, men någon slags sån här jonglerarfackla, tror jag att det var. Han får rätta mig om jag har fel. Alltså men om det är så är det helt perfekt. Du vet, <laughs> det, här är ju liksom årets stora indiescoop. om man bara liksom ska trendspana baserat på den här spaningen, eller på den här liksom synen som du ja. såg. vad, vad, vad ja, tänker du? du vet ju han, ja, ni vet ju hur han ser ut och hans stil, det passar. Eh, Så långt burrigt eh, blont hår ja, och, och rätt liksom, mysig. Ja, och ett slags, liksom, någon slags skynken runt omkring sig som Aha. han har på sig ofta. Och, eh, Ja, men, eh, Man skulle någon park och jonglera med facklor. Typ. Ja, jag hoppas det. Men, men alltså, jag, blir ju, jag blir ju lite så stel av skräck när jag hör det här för det, det, det du, lutar du tänk, ju åt Nu kommer lajvarpoppen. <laughs> Nu kommer liksom gyckleriet in bland uh, Sveriges hipsters. Ja. Vad, vad ska det här sluta egentligen? Ja, men det, kom då, det fanns ju, vad fan hette bloggen? Det fanns ju en, en gyck, gycklarbloggen hette den va? Okay. Kommer du ihåg den? ah, <laughs> det kan ja, som var, klocka. Ja, som var eh, väldigt rolig och som fanns för ja, men några år sedan. Mm. Jag tror bland andra Tommy Jönsson låg bakom den där. De var före sin tid, nu händer det. Nu när, det, du, när står det brett. Gyckleriet slår, ja, men inte bara brett utan även i de coolaste av alla eh, kretsar på något sätt. Exakt. Så jag tänker att vi kommer få se Andres Locko med Hackisack eh, innan, innan året är slut. Eller vad tror du? Eh. <laughs> <laughs> <laughs> Alex Bleeker and the Freaks som hans eh, band heter och eh, Stevens Theme heter låten. Mm. Varför eh, har du plockat med den? Ah, skiva som kom i veckan som heter How Far Away som jag tror är Alex Bleakers första riktiga eh, fullängdare. Och han är normalt, normalt, men han spelar <laughs> annars han spelar annars bas i ett band som jag också gillar väldigt mycket som heter Real Estate. Ja, men man hör ju ändå något slags eko därifrån också, eller hur? Ja, och det är liksom eh, det finns många band runt det här gänget som är, ja men ja, Woods, eller Jeremy från Woods har ett skivbolag som heter Woodsis då. Mm. De har släppt mycket av den bästa amerikanska poppen de senaste fyra, fem åren skulle jag säga. Du nämnde Kurt Weill här under låten Ja precis, också. som de har varit med och släppt och Babies och eh, Ducktails och, och så vidare och så vidare. Eh, vår allra första gäst i Jenny och vänner var ju en kollega till dig, Lisa Millberg, ja. Eh, som var med här. Vi satt faktiskt på trädgården, fast inomhus, eh, och spelade in första avsnittet. Och då förutspådde hon att 2013 skulle bli gitarrens år. Ja, och det, det, låter, det, låter ju så knäppt och så rätt på samma gång, för vi har ju varit inne väldigt mycket på beats de senaste åren och det har varit liksom så här max maxade beats och det har varit de här sovrumsproduktionerna. Mm. Eh, men det är ändå någonting som man längtar tillbaka till, den här soliga, eh, mjuka rocken. Jag är ändå rätt sugen på den. Ja, härligt. ja, men jag, jag, tror också framförallt eh, så här, traditionella låtskrivandet där. Ja, tillbaka. melodierna är ju svåra att förneka liksom. Ja. Vad va, va, är du mer sugen på inom den här genren just nu? att det kommer inte, eh, för min del så är det inte jätte, jättemycket bra pop som kommer tycker jag just nu. Men jag tycker Kurt Weill-skivan, den senaste, är toppen. Han tar det vidare. Ja, verkligen. Den är sjukt bra. Um, vi, vi ska ju avsluta här nu, vi har bara en låt kvar. Jag tänkte bara kolla innan eh, vi säger hej då. PSL, vad händer i, eh, i sommar och framöver? Um, just nu håller vi på och redigerar uh, nya avsnitt av uh, en liten miniserie som heter Sinding Sessions där mm. vi tar med uh, artister till olika studios i Stockholm och så får de spela fyra låtar. Så kommande program har vi Stor och sen så kommer Arne Brun efter det. Och sen så gör vi också en serie med Linda Pira Bra. Som eh, Agnes Lo, Åke Lind och Klara Mannheimer är med och gör. Det här kommer ju bli årets tv-händelser, hör man ju redan nu. Ja, det kommer bli success, hoppas jag. Bra. Så himla grymt att du var med här idag Henrik. Det var jättekul att vara här. Har du haft en god stund? Mycket, mycket. 10 <laughs> av 10. Heja! Fan vad skönt. Världens mest eh, peppade eh, smålänning. Nu, nu, nu fortsätter den här kvällen. ja det gör det verkligen. Kom till Trädgården om du lyssnar på det här eh, lördag kväll, första juni, för Henrik spelar skiva här lite senare. Ja, med Suarez Goldborn. Vi eh, avslutar podden med en psl favorit J. Cole. It's a cold world. these niggas know. Huh. Armed and dangerous, caught a law. Stick to the script, no audible. Country ass nigga with an Audemars. Can't spell the shit, but I Audemars. French hoes treat me like Charles de Gaulle. Get good head on the Audubon. Hit hood hoes out in Baltimore. Pet shows like wall to wall. My God, five steps like Drew Hill. Came home from the first up with bad credit in the school bill. Middle finger to the bursar. Finally famous, but Ain't too much really changed with us. Straight up, we no angel dust. Label us notorious. That was 9-7. Saw my old teacher and she asked how I'm living. You ain't know my shit drop, bitch, 9-11. Getting more hoes than that nigga John Legend. Getting more hoes than that nigga John Legend. Nigga, you should too. If you knew what this game would do to you. Look at all the bullshit I've been through. Better me than you, I must confess. I caught the chains. I hit the club, I made it rain, I hit the road, I made a name, I came home, I ain't the same, I ain't the same same. Made a meal off the flow, make sure these niggas know. Made a meal off the flow, make sure these niggas know. Yeah. These niggas know. Booyah, nigga. Came through the door like who y'all niggas? Stole a nigga flow, I can sue y'all niggas. Better yet, put a hot one through y'all niggas. Nah, let me stop fronting for y'all niggas. But don't let the college shit fool y'all niggas. Ain't the hardest nigga in the land, but a grown ass man. And I will step to y'all niggas like, what's the problem? Ain't getting paper, nigga, here's alone. My shit long, need a hair salon. Get a cut, shut the fuck up and wipe your face with my money till your tears is gone. No crying ass, lying ass. Can't afford a whip, but you buying ass. This Fresh Prince, nigga, I ain't jazz. Fuck your bitch, nigga, I ain't ass. She pissed it to me like Sosa. Oh god, what the fuck was I supposed to? Deny that, rather try that, but I never fly that. Keep hoes by coastal, and they buy posters. Ain't shit for free. Dick the only thing that they get from me. Sit VIP, get a sip for free. Later on, she be sipping me. Literally, picture me at the tip top with your bitch lip locked on my dick when my shit drop. This big nigga, this pack. Minus six shots, but it's still this hot. Uh, 30 grand, and that's just for the wristwatch. Hate the bread, but backpacking ass hip hop. Write my life and make sure that the script hot. And pray the kids watch. If not, these niggas know. <laughs> yeah. If not, these niggas know. I must confess, I cop the change. I hit the club, I made it rain. I hit the road, I made a name. I came home, I ain't the same. I ain't the same. Hm. Nah, nah, I ain't the same. I must confess, I cop the change. I hit the club, I made it rain. I hit the road, I made a name. I came home, I ain't the same. I ain't the same.